Obujukiro bwebiragiro esura ya makumi gabiri na ishatu abantu baruhanga omushaija ayaisirwe eihasha anga ashazirweyo obushaija atalita munteko ya mukama omwana wensinjo atalita munteko ya mukama nangukule mwakutuluka amuzarwa gwa ikumi taliwo mwijukuru nomu alita munteko ya mukama taliwo mwamoni anga mu Moabu kutaa mu nteko yomukama nangukule mwa kuturuka gwa ikumi tali omuntu nomo aliwabo alitaa mu nteko ya mukama eiraidiona. kuba tibaba aire kyakulya na maize oromwa bare ni muruga Misiri kandi baka bagulirira Baraam mutabani wa Beoli owa Petoli omuli Mesopotamia kubarama kyonka omukama ruwanga wanyu tiyaulire baramu akabana bagonza omuramo yagwindura mugisha ebiro byona mutali bajuna anga kutunda nabo kubatungisa mutalinuga baedomu kuba barumna banyu mutalinuga ba Misiri akuba mukaba mufurukire omunsi yabo abana babo abomuzarwa gwakashatu bakuta omunteko yomukama orusisira rwikale ni rwera koraba oli omundashana oyelinde kintu kiona kiona ekibi omurusisira ko mulinywe omushaija aliyagara harwenshonga yoku roterera omukiro akarugwamu amaizi goruzaro aruge omurusisira atalita amurundi kabuliba bwaigoro ayoge oro ejoba liliba kyatobere yakuta omurusisira mugire omwanya enja yorusisira mubeniyo mwejuna ombikwato byanyu mugiremu omushote koligya aheru kwejuna ogulimise ekina oshube omwejuno gwawe ogusangire kuba omukama ruwanga wanyu ali hamo nainywe omurusisira rwanyu kubarokora mukasinga babishabani arwekyo orusisira rwanyu ruragirwe kuba rutakatifu atalija akabonamu kiyagaro akashubayo akabasigawo emiku endijo omwiru ayairuka mukamawe akaija aliwe utali mugarura wa mukamawe ekigo ekirimushemerera akabani kyo arondao mutule nawe utali mugingize omuli baIsiraeli atali bamu mumaraya warwensinga anga nsiyaga ya rwensinga utali etampero ya maraya anga mpero ya nsiyaga omuli rwensinga yo mukama ruanga wawe kugobeshereza kiragano arokuba byombire ebyo binyamunuge amukama ruwanga wawe otaliora murumna wawe okenda magoba amagoba amahera amagoba abyakulya amagoba akintu kyona kyona ekyokuorwa kuiyamu amagobago umunyamanga wakumuora oyenda amagoba kyonka omushiraeli murumna wawe otali muora okenda magoba niro mukama ruwanga wawe aliya emirimo yawe yona omugisha omunsi eyo kutamu kulya koli kolera mukama ruwanga wawe ndagano otalizebera kugigobeshereza aruo kuba aligikubaza mara omushango gulikukwata kyonka koli elinda okuragana toli kwatu amushango oyegendereze kugobeshereza ekirugire omukanwa kawo okeyendera okagira ekyo waraganira omukama ruwanga wawo kolita omundimiro ya mutayi wawo yemizabibu bakulia ezabibu zingi nkoko olikwenda oyiguta kyonka otakugira zowata mukikwato kutwara kolita omumusiri gwengano bakuguturamu kyonka obigutuze emikono omusigire utaligutamu rwabyo